Ze, ze moduz goizean? Bueno, nahiko lasai. Gaur berandu hasi gara lanean. Berandu? Ze hor dutan hasi zarete, ba? Amarrak aldera hasi gara lanean, eta amarrak arte, ba, beko kafetegian egon gara, te batzuk hartu ditugu. Abai, ah, bai, eta hori, zergatik? Bueno, ba, gaur goizean, sortziak aldera etxe osoan argia joan delako. Ui, eta ez dira iberdrolakoak etorri konpontzera? Ba, baina bederatzitan etorri dira iberdueroko bi gizon, baina amarrak arte ez dute konpondu. Jo, ze txollo ez da, amarrak arte jai. He, eh, bai, guk ere hori pentsatu dugu, baina bulegora igo gara, eta nagusia, bulaka, garrasika, sida, eta esan digo, bueno, gaur ordu estrak sartuko dituzue, goizeko orduak errekuperatzeko. Hori esan du? Eta zuek zer, zer esan diozu orduan? Bueno, ni ez ni isilik eratu naiz. Baina, Felix, e, legorretakoa, ah, bai. ba, kejatu egin da. Eta, e. zer, egin du nagusiak orduan? Ba, nagusiak Felix kalera gota du. Bala, ze pasada, ez? Eta zuek, zer, zerbait egin duzu edo? Bai, arratsaldean lantegiko sindikatukoekin ekin hitze ingo dugu eta gero deno nagusiarekin hitz egitera joan gara. Bueno, hombre... <laughs>